Bismillah, alhamdulillah. wa wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Neka je hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na posljednjeg Božeg poslanika i miljenika, Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, njegovu učasnu porosu ila ashabe i sve one koji ga slijede u dobročinstvu sudnjega dana. Draga braćo i cijenine sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Evo nas večeras opet sa našim bratom šehom Imadom El Misrijem u drugom dijelu programa u kojem ćemo se inša Allah ta'ala družiti sa našim šehom koji će nam inša Allah odgovoriti na ona pitanja koja su u protekli sedam dana šehu postavljena. Ukupno imamo 46 pitanja i pred šehom, a i pred nama ostalima je, mogu vam reći, povelik zadatak. A molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne inša Allah u tom hajli zadatku. Amin. Mi ćemo inša Allahu ta'ala koliko nam Allah subhanahu wa ta'ala jeli dozvoli uraditi ono što je do nas to jeste nastojećemo da odgovorimo to jest odgovorit ćemo inša Allah na sva vaša postavljena pitanja. pa ja ne bih više dužio s obzirom da posla ima puno, pitanja ima puno, ja bih postavio odmah prvo pitanje. Da li je dozvoljeno ženi vezati kosu u rep ako ima hijab i da tako klanja? Bismillahirrahmanirrahim. A to je nema veze da pravi red. A to je nema veza za namaz. Nema veza propis kako zavezeš svoj kosa sa namazom. Ali pitanje kako će kad izradiš iz kuća, hoće praviti grpa, kako bi kažete, grba, jel, grba. Razumjeti? Pa to je samo koji zabranje, koji pravi kao veliki loptica na glava gori ispod mahrama, to je ima hadis koji je zabrani ovaj način. Ali ti klanješ dvoje mahrama na, na dvoje tijelo kako treba, to je nema veza sa propis namaza, znači namazi ispravan, a Allah najbrizna. Drugo pitanje glasi. Esselamu alaikum šejh. Ako možeš da nam pojasniš propis džemata, da li je obaveza postojanje džemata, postojanje više džemata u jednom gradu, koje obaveze imaju članovi džemata prema svome miru i emir prema svojim počinjenim, da li je dozvoljno javno iznositi grijehe i mahane svog emira i iskazivati mu nepovjerenje i mržnju prema njemu. Molim za savjet emirima i članovima džemata kako sačuvati džemat. Buram šeha. Bismillahirrahmanirrahim. To je pitanje tiče za braća koji hoće da radi da islam. Pa naravni kad oni hoće da radi, oni skupi pa taj skup, kako će ima neki organizacija za taj skup, ima islamski način kako da razumijemo ta propis. Ali prvo mora da vam kažem propis džamaat u islamu. Tako prvi dio u pitanje. Džamaat u islamu ima dosta značenja. Ima džamaat podrazumivanja džamaatul muslimin. Muslimanski džamaat. Muslimanska džamaat a to je sve skupina musliman koji ima halifa, koji ima pravi vođa pravu vjernici. Kao kako bio Omar i šta ja znam, to je hilafa, razumijete. To je muslimanski džamat. Ali ovaj brat koji ti pričaš oko džama od muslimana, razumijete? Pa prvi termin ko sam ja rekao, muslimanska džamat ima svoj propisi. Ima jedan telo pod naziv Ahlul Halli wal Aqd ima jedan grupa sa halifa koji će raditi sa njim, koji kad vidi da taj halifa ne valija, da je skrenut skroz, imaju pravde njega s kimi. Ima dosta uloga u ta tijelu, a niće ulazeći u tome. Ali ja kažem, prvi značenje džamaat, kako sam rekao, da to je muslimanička džamaat, to je dolazi. Drugi značenje u riječi džamaat, to je pitanje menheđ. Razumjeti. Džamaat postoji menadž koji mi slijedimo. A kako ćemo shvatiti ovaj ima hadis koji je sahih, koji mi svi znamo, da poslanik sva sam rekao da ahlu Kitabija, odnosno krišćani i jevrija, oni su podijelili na 72 grupa ili sakta. A naš umat će se podijeliti na 73 sakta, a sve ovatra osim jedna. Pa kažu koji, kaži to i džamat, poslanik sa sallam. Pa kada bio upitan ko su ti, kaži na čemu sam bijao ja i moj ashaba. Na čemu sam bijao ja i moj ashaba. To je menheđ, to je pravila, odnosno islama kako mi slijedimo, razumijeti? Znači džamat ima jedan termin pod naziv džamat ili muslimin, muslimanska džamat, ima džamat o menheđ, razumijete, koji slijedi taj džamat, taj musliman. Kad budi nema halifa, nema, tako bio upitan poslanika, sallallahu alaihi sallam, kada Hozaifa radijallahu njega pita, kako kad budi vrema nema halifa i nema emir, odnosno emir za muslimani, i nema, a, nema niko, razumiješ, koji slijedi pravi put, kaži, drži ovo istina, makar ti budiš sam. Razumijete? To je menheđ. Dobro. U sustvu hilafat, u sustvu halifa, muslimani sve su krenili da pomogni islama i muslimani. Pa sad, hoće praviti džamat, kako će biti propis ovo džamat? To je sad po pravilu kao pravitni, pra, džamat koji je privatna, razumijeti. Jel to je džamat obavezna? Ne, ne obavezna. Jel može neko sam radi za islama? Neki Allah njemu dao znanja, pa on idi drži drži pa on pomogne braća, pa on sva radi. Ali to je nešto dobrovoljno. Razumijete? Ali kad budi skup, hoće da radi islam, ne možeš tako samemu, bez da budi neki na gla, kao glavni koji vodi, mora biti. Jer tako je rekao Omar radijallahu anu, ne može džamaat bez glava, Razumjeti. A taj glava ne može biti glava bez pokornost i poslušnost. Pa prema tome, kad budi džamaat, ovaj džamaat koji radi za islam, ne mora da budi, ali bolje da budi, razumijete? A to je ime isto beričet. Dobro, znači ne obaveza, to je prvi dio ko, sam ja, ko se ti pitao. Drugo, jer može biti puno, e, nekoliko džamaat u jedan grad može, jer to je džamaat privatno, ovaj, poput organizacija koja radi za islam. Ali riječ je organizacija izraz koje mi koristimo sad, ali prije mi kažem izraz, kao šarijanski izraz, džamaat. Znači džamaat koji radi za islam, to ima razni cilovi, sve radi za islam, mi pričamo sad za ljudi, a Rusuna koji sad radi za islam. Sve hoće da pomogni islama u jedan pogled. Ima jedan pogled, hoće da pomogni kao humanitarna organizacija, humanitarni način. Ima koje hoće davijski način, hoće da učiš za narod i za, za muslimani koji trahili, razumjeti kako propis islama, kako akida i td. razumijeti. Ima koji pomogni narod za pomoć, razumjeti, ne samo e, materijalni pomoć, pomogni narodu svašta, hoće da ima, ima neki organizacija koji za medija, koji kao sad hajru šta radi sad, razumijete? Tu je jedna ekipa koji radi zajedno, koji imaju palto, koji imaju razno raznu a, a, aktivnost, razumijete? Jedna grupa, razumijete? Pa tu je, nema vezi da bude nikoliko džema, svi radi za islam, a lijepo da ima među nama koordinacija, razumijete? Da pomognemo jedan drugi. Ne u džamat, u džamati, u gradovi ili u, u država ili na nivou sve muslimani da imaju neki koordinacije. Idemo dalje. Dvoje sljedeći pitanja. I šta je dužnost članovi prema emir? Pa ovaj vodstvo ovi džemati ne kao pitanja voža u muslimanski džemat. Muslimanski džemat, svi muslimani hilafat koji njima vodi halifa, to je nema nešto teško, strogo zabrenen da budiš, da izađeš od ovog džemata. Ali ovaj džemat imaju neki mažosobno dogovor. Jer je početak, mi smo sjeli pričali, hajde da pomognimo islama muslimanom. A čao ćemo pomogati? Imamo dava, imamo hudba, imamo darsovi, imamo ovaj, imamo ovaj. Da mi sjedimo, pravimo ugovor mažu nama. A kako mi dogovaramo, mi držimo ugovor. A ovaj ugovor nećemo tako idi dali bez neki sistem, ovaj sistem pod naziv, kako vi znate, statut. Statut to je red, kako ćemo izvršiti ovo ugovor. A ta statut, koji je dužan da izvrši ovo ugovor? Emir. A sa njim članovi. Znači, da emir u ovoj privatni džamat ima velike odgovornosti. Ne smatra da sam sad emir da sve meni posluži. Razumijeti, ne, to je najviše koje radi da on je njegov zadatak ne da naredi, da izvrši što smo dogovarali, a sa njim pomagač, ko su pomagači u članovi. Razumite ova džemata. A da uspiju da izvrši ovo cilj, mora da bude poslušnost prema njemu. Vraćan, imamo plan i program, jesti. Hajde da krenemo dalje, u redu. Hajde ovo radi ovo, ovaj, hajde radi onaj. Na čemu smo dogovarali. Dobro, sad jasno. E šta je dužnost emir? prema članovi sad emiri, kako sam rekao, da tu je ne nešto čast, njemu to je nešto dužnost na njega. Pa mora da vrši ovo obaveza prema ovo rad kako dogovara sa braćom. A ima neke pretirivanje po pitanja svatanja ovog džamata, a oluga emira, razumjeti. A e, ima neki koji smatra u njegov emiru ta privatni džamat kao Omar ibn al-Khattab, recimo. Ne, to je neki čelja koji radi za islam. Pa poslušamo koliko naš mogućnost i koliko naš rad koji je toliko mal. Razumete, Razumete braću? A od braća odtraži od emira koji ne stvari koje on ne mogu. Ma on je emir samo za taj rad. Nema više kad izražimo od organizacija, on, ti, on nema ništa s tobom. Nema čini kaže da ja nemam šta jesti kod kuća. On nema ništa s tobom. On će mi pomogniti kao brata, ne kao emira. Razumijete? Pa, draga braću, ovo organizacija ili ovaj emir, mi ovaj, ovaj džamat, ima neki statut, ima plan i program, koji ima jedan zadatak za odbor da kako vidi naš cilj. Jel naš emir ide na naš cilj ili ne? Pa onda, ako ni radi kako treba, mi ćemo njega ispitati. Pitanja, to je ne znači nepoštovanje prema emira ali mora da njega pitamo, prošle godine dana ništa nismo radili, to je toliko lijen, treba da dođe on rani, a on najkasnije koji dođe. Ili, obrnut, emir radi, ako je sa njim sve e, sloni na njega, pa sve ne dođe, svi haman, vas da spavaju ili dođe kako hoće, mi radimo na lagom put, razumijete, bahalat, svi sabirila, ne, ime red, tu ti radiš, kao, kao ti radiš kod Allaha, pa mora da radiš kako treba, razumijete, ali ne smiješ vjeriti svoj emir ali možeš ti njega iš na lijep način. To je emir koji ti njega izabrao kao emir, moraš ima neke poštovanje prema njemu. Ti smiješ njega umarovažavati ispred sve. Ima način savjet. Ja njega savjetujem na lijep način. Ima stvari koje može između meni i njega. Ali kad pitanja rada e, vidim da oni stvarno skrenu nakon upozorenja, možda pravimo, zovemo na sastanak, sjedimo lijepo, e, naš emir, ti si naš jest brat, ali ti si nisi radio kako treba, taj, taj, taj, da hoćemo, ako hoćemo, uspija za naš rad, sa kulturan način, sa lijep način, draga braća, mora da razumimo, da mi sad radimo u džamaatima, na gradima, na gradi, na, u gradi, i možeš biti na koliko džamaat, mora da poštimo jedan drugi, mora da imamo saradnje međusobno, ne smije da budiš pristrasan prema dvoj džamaat, to, mi, to je najbolji džamaat, ja volim moj džamaat, a nađeš neke praća mjestu da volim ima Allaha i mrzim u ima Allah, on sad voli u ima džamaat i mrzi u ima džamaat. On samo, moj džamaat i samo ostalo, neće ni nazivati saram. To su takav, to su onakav. To je ne vali neće. Razumijete? Pa ja mislim da sam završio ovo pitanje da vas Allah nagrađuje. Idemo dalje. Bismillah. Treće pitanje. Da li žena može nositi prsten na srednjem prstu? A rahim. Nema vezi. Nek ostavi prst u svaki prst koga on hoće. A to je od ukrasti žena. A što se tiče čovjek, bolje da budi onaj mali prst. Ne znam kako se zove, zove kod vas. Mi kažemo hinsar a to je sunnet da ostavi onaj mani prst, a ne smije da ostavi desno ili lijevo. Allah najbolj zna. Četvrto pitanje. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. U mom gradu je veoma redak slučaj da dolaze učeni ljudi od kojih bi mogao učiti i sticati ispravno šarijatsko znanje pošto sam ja iskus, iskušan iskušenjem koje mi ne dopušta da izlazim iz svog grada u mjesta gdje se Allah veliča i stiče širijatsko znanje, zanima me da li sam griješan ukoliko odem na ders koji se organizuje povodom raznih događaja koje su učenjaci okarakterisali kao novotarije, kao što je obilježavanje rođendana Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, Isra i Mirađ. Allah se nagradio svakim dobrom. Bismillahirrahmanirrahim. Na osnovu dvoje stanja idi da slušaš darsovi, jer ti si uskratan znanja, ali samo za darsovi. Ne treba da se učiš sa njima, da kad imaju zikre, ha, ho, he, he, znaš kako oni uči. Pa ne treba da budiš sa njima samo to kad oni uči neke novotarije, ali slušaš dars, da znaš neki događaj u islamu, neki sira, neki sunnet da čuješ, pa nema vezi uči da te Allah nagradi. Peto pitanje. Da li je žena obavezna pokriti šake kada klanja, a postoji mogućnost da je vide muškarci, stranci? Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaikum šejih. Uh, e, ispao ti mikrofon, ne, nismo te čuli ništa ovaj, kak se zove, od početka, e, pon, ponovi cijelo, cijeli odgovor. Jel, nas ču, jel me čuješ šejih? Šejih, da se čujemo? Uh, e, šejih, da da se čujemo? Eh, šejh ispoti je ovaj mikrofon, znači nismo ništa čuli. Tamo se počeo pić, rekao se bismillahirrahmanirrahim i tu te prekinuo. Pa inshallah taala bujno. Čuješ li sad? Alo? Čuješ li sad? Aha. Bo dobro, ja kažem da vas Allah nagradi oko ovo pitanje. Meni drago da vidim u Bosna toliko ima hajerli sestara koji toliko žurni da, da, da budi Allah zadovoljen. Sestra pita za šaka kamol da tijelo, da to je ništo strašno, lijepo, punim, puno mi drago. Ja odmah da spomenim neki uh, hajerli isto događaj kod nas koji bijao se desilo neki, neki brod koji koji došu iz Saudijska Arabija i, i, i kada približu naš oj, ovaj, naš oblac, pa e, brod je e, bio sudar sa e, stijena veliki, pa počeo brod tu razumjeti razumijeti. Potplovio polovina i poču ljudi hoće da treći, hoće da skoči u voda i tra, traži točak da, da, da, da, da, da spasi sebi. Pa bija u jedan slučaj da u soba bio čovjek sa njegova žena, sve sa treći oči spasi, oči se spasi, a kaže čovjek sa žena, hajde požuri da pa je zadnju, pa rekla, sačekaj, daj mi mora da oblačim komplet moj hijab. Na takav stanja sestra traži njezin hijab. Pa čovjek će kaži, ha numa šta pričaš sad hijab. Rekla, Allah mi mora da oblačim, oblačim moj hijab komplet. Pa je posle toga oblačila. Pa hajde, da je znađimo, ga, rekla, sačkaj. Jesi ti meni zadovoljan? Pa on je gledao nju, rasplakao. Kaže, ja sam. Pa je rekla, tako ti je Allah jesi zadovoljan. Je Rekao, ja sam. Allah mi ja sam. Pa je rekla, ašhadu en la ilaha illa Allah. وأشهد anna Muhammad رسول Allah dao nju da, دا دا a dao čovjek da živi danas iz priče ovaj događaj. Pa Allah ti nagradi sestra koji je pitala ovo pitanje. Pa da znati aurat i stilne mjesto o namazu za žena, reći ti bi šta je kažu učinjaci. Šeh Fauzan, a naš fakih u Egipat kažu da stilne mjesto o namazu za žena kompetitira osam lica. Razumijete, naravno kad bude staranas, onda će spustiti nikavu. A ima neke koji je rekao šaka ni smeta, ali boli isto da sakri. Znači čaka i, i, i stopala, nek sakri o namaz. Allah najbolji zna. E, da te Allah nagradi šejh, idemo na sljedeće pitanje. To je šesto. Šesto pitanje glasi. Selam aleikum. Moje pitanje je da li je to istina da gdje se kaže da Allah ima dvije desnice, da li to znači uistinu da Allah hoće da nam ukaže da nema lijeve, mislim na slabosti. Burmši. Bismillahirrahmanirrahim. Jest, ima sahih hadisi dosta koji kaže da Allah ima dva ruka. A ima hadisi koji kaže, a mi kako mi sad što smo učili o akida, da mi vjerujemo Allahova svojstva bez da kakimo kako. Bez da kažemo kako. Bez da opišemo Allaha kao neki stvorenja. Mi kažemo, mi smatramo Allah, Allahu veličanstva, a nema nadostatak. Kaže, imam ruka, ima ruka. Kako? Bez kako. Izdigao narš. Kako? Bez kako. Gdje je Allah na besa stigao narš? Narš. Kako? Nema kako od toga razumijeti. Pa kad kaže, imamo dva ruka, ima dosta hadisa. Ima hadis koji kaže da oba mu ruka desna, a ima hadis koji je rekao desna mu tako, a lijeva mu tako. Ja ću reći nekoliko hadisa oko toga. Ima hadis u Biraži Muslim, svi Biraži Muslim, da je Allah subhanahu ta'ala kada stvorio stvorenja, uzu jedna šaka desno i rekao to je u džennat, a meni ne smita. A uzio šaka sa lijevom, i, i kaže to je u vatru, a meni ne smijete. Razumijete. Drugi hadis koji biraže Amr ibn al-As, isto biraže muslim, prenosi Amr ibn al-As od muslima, da je kaže poslanika sallallahu alaihi wasallam da pravidni kod Allaha na mimberima. Znati mimbar ovaj kao u mjesecu, znači mimbar. Ali u mimbar od svijetlu, od nora, od desna milostovog subhanahu wa ta'ala. A oba mu ruka desna. A ima još hadis, koji je bilježi muslim, koji prenosi Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma marfu'a, kaži, Allah subhanahu wa ta'ala smota u sudni ga dan nebesa, komplet nebesa braća. Sa desnom uzu, uzu sa desnom i kaži, ja sam vladar, gdje su zalimi, gdje su oholi, a smota zemlje sa lijevom i kaži gdje zalimi, gdje oholi, razumijeti. Znači ima nekoliko hađi koji kaže ovam u desnu, a ima kaže desnu u e, ovaj i lijevo ovaj. Pa šta je rekao šeha Usaimin oko toga? Kaže, dobro, ova hadis koji kaže da ima lijeva, neka. A nema suprusno, suprutnost o tome. Ali to je da ne razumijemo da Allah ima nadostatak. Zašto? Jer je kod ljudima, kad slušaju lijevo, razumijeti, osjeti neke slabost, kako je rekao ili rekla sestra, razumijeti. Pa kod stvorenja, kod ljudima, zabrani da idu desno, zabrani da piju, e, zabrani da idu lijevo, zabrani da piju lijevo, zabrani da uzmu ili, ili daju lijevo. E, čak kad periš u nužda u lijevo, razumijeti, sa lijevom. A znači da odmah ne dolazi u naš um lijevo kod Allaha da ima neki nedostatak. Ne, pa kaži, oba mu ruka desnu. Razumijeti? Tako rekao šejih Husajmin da vas Allah nagradi. Allahu am. Da te Allah nagradi šejih. Sljedeće pitanje, osmo, ne, sedmo. Da li, da li žena ako ima dugu kosu i plaši se njenog otkrivanja, ako je splete u pletencu, može podići kosu iznad vrata s tim da to ne izgleda kao grba? Bujrom brate. Bismillahirrahmanirrahim. Ja da smo odgovorili, nema vizi. Bitno da nema ovo grba, kako ste rekli, pa nema vizi da ti Allah nagradio. sljedeće pitanje glasi. Osmo. Zanima me u Bosni, da li žena može voziti auto da bi izbjegla javni prevoz? Moja supruga vozi auto, ne sjeda sa taksistom, ne osamljuje se, a u potrebi je svaki dan putovati. Moj niko nema vozačku, a njeni su daleko. Znači, nije putovanje, nego kraće relacije. Bismillahirrahmanirrahim. A što nemaš ti vozačka? hajde sad traži vozačka, vozačka da voziš ženu. Ali ja ću reći fatua e, šeha Muhammed Hassan, hafizah Allah, da Allah njega čuva. Rekao je, nema smetni. Ako žena vozi, ima neki, kaže, ima neki, nije rekao, nema smetni, stav se. Kaže, ima neku koju kaže, nema smetni za žena da vozi auto po određen uvjet, uslove. A ima neki koje kaže, ne smije žena da vozi auto na osnovu stanje, sadašnje stanje. A znači to je mesela, to je pitanje koje ima razumno uređenje. I kaže, ja mislim, šeh Hasan sad, ne vidim, kaže dva puta, ne vidim, ne vidim da žena vozi auto sama, jer ona će imati nekoliko tiškoća i moća staviti sebi u smutnje, koje nama ne treba, razumijete. Pa od nebu pitanja da je haram žena da vozi, ne, da zadvori mu sredstva da vodi stvari koje će voditi do neki balaje. Razumite? Znači, nije haram, u, lično da vođe haram, ali ima stvari koje vodi do harama. Pa hoćemo mi zadvorimo ovu vrata. Pa mi kažemo, ne smije žena da vozi zbog ove stvari, osim kad budi nužda. A žena vidi da toliko ima škoća da mora ena, da mora ona da vozi. Razumije, ona će vidjeti da budi će, samaca, samo strani muškarac, ili budući u, u, u autobusi ili metro, neki gužva, pa ni može razumjeti, pa tako će ona procijeniti stanja e, koliko ima tako alo, kako sam rekli u, u dersu Ramazan, da izbjegi od toga. Imaš ti muž, hajdi, požuri, prođi vozaško i da pomogniš svoje žena, ali na, na, na neki izuzetni slučaj može žena vozi auto na takav stanje. Allah najbolji zna. Deveto pitanje. Imam je zaboravio na jaci i na mazu na prvom rekatu da prouči fatihu, a na četvrtom rekatu je predao selam na desnu stranu i potim, potom učinio sehvi seđdu. Da li je taj namaz ispravan? Bismillahirrahmanirrahim, a ja ne znam kako on zaboravio fatiha, a gdje su mu kutadija? Jesu zaspali kad, kad, kad imam ne uči alhamdu, nek muhtade kaži subhanallah, ili nek, nek kaži alhamdulillahi rabbil alamin. Ali čovjek zaboravio je muhtade, a misli za nešto drugo. A taj namaz kod hanefijski mezabi je ispravan, razumijeti. Ali kod učinjaci ostali ni ispravan, ali treba, ni, ni ispravan namaz, treba da ponači se jedan način, razumijeti. Hadis je, kaži da nema namaza bez učinje alhamdu. A propis to mi zapamtiti, braća. Kad dolazi ništo kao ovo slučaj, ti sad zaboravi da učiš alhamdu. Hoće biti imam ili ti klanješ kao sam. Pa si iskontu recimo kad si učinio rukua ili suđut. A alhamdulillahi rabbi alhamdu, al-fatiha tu je rukn, tu je usnov u namazu. Pa usnov u rakat. Pa možeš da vratiš na isti položaj bitno da nisi stigao na isti položaj na sljedeći rakat, na qijamu. Znači ti si sad zaboravio alhamdu, a ti si se sjetio od rukua, ili kad si usto od rukua, ili kad si bio na suđud, možeš da vratiš, razumijeti, gdje si bio, pa učiš opet alhamdu, razumijeti, i nastaviš, naravno, komplet rakat, i nastaviš namaz i pred kraj a, namaz da kranješ e, učiniš sehu sežda. Razumijeti? Ali ako si krenu na drugi rakat, pa si stigao na položaj kako si bio prije. Recimo ti sad si sjetio na drugi rakat na qijamu. Ti sad zaboravi da si ti klanio ovo prošli rakat. Ti si dužan onda da, da odudaš još jedan rakat kad završiš namaz. Znači, ti kad završiš namaz, ti dodaš još jedan rakat i obavljaš i prije e, kraj namaz i, i nakon tešahudu obavljaš dva sahu sežda, znači će naklanjati još jedan rakat komplet i e, obavljaš sahu sežda. Znači sad vi razumijete stanja da koji se sjeti prije druge rakat na isti položaj, on će vraćat i klanjati opet ovaj rakat. Ako si prošao i jedan rakat komplet, razumijeti, ti će dodat još jedan rakat na kraj namaz i klanješ sve u sežda pred kraj Allah najbolji zna. Allah nagradi šeh, eh, idemo na sljedeće pitanje. možete li mi protumačiti ovaj hadis? Ko želi da njegova draga bude okovana u obruč od vatre, neka joj nabavi zlatni narkuce. Ko želi da njegova draga nosi ogrluc od vatre, neka joj nabavi zlatne ogrlice. Ko želi da mu draga bude u narkucama od vatre, neka joj nabavi od zlata. Imate srebro, pa se onda sa njim igrajte. Igrajte se sa njim, igrajte se sa njim. Hadis je vjerodostajan, bilježe ga Ebu Daud i Ahmed u Musnedu. Da li ovo znači da je ženama zabranjeno nošenje zlatnih narkvica i ogrlica. Eh, šejh eh, da li me čuješ šejh da li se čujemo e, ovaj, nisi uzao mikrofon jesi li čuo pitanje samo mi reci da e, je, jesi e dobro evo bujrum onda evo mikrofon Halali ti vraća, zaboravi da pritisnim na, na, <laughs> na ovaj tugno. Pa ja kažem, vidi ti vraća ovaj a, vrlina da čovjek uči fik. Pa kad vidi ovaj koji je počeo ovaj tema, ovaj šejha Albani, rahmatullahi alaih. I na osnovu ovaj hadis zabranio da žena nosi a, ovaj ogrlica ili narukvica ili šta je znam. Ali učenjaci nisu šutli a jer je to i to i to i tema, pa svi su kari to i pogrešno, razumijete. Reče vama a, e, oko toga šta su rekli učinjaci, a reče vama šejh ibn Baz rahmetullah alejhi rekao a, e, naš brat veliki alim šejh Albani vidite kako odgoja alim prema drugi a, e, vidite naša braća kada slušaju drugi kaže nešto pa kako napadni jedan drugi pa šejh ibn Baz rekao naš brat, veliki alim Albani, u njegova knjiga e, Adab braka, ponašanje u braku, spomenio zabranjeno e, da, da, da žena ostavi prsten ili e, ogrlicu, a to je greška. A to je ne sa oklapa sa sahih hadisi. Jer u sahih hadisu da je dozvoljeno da žena ima prsten ili narukvica, razumijete, A kad vidiš učenjaci da su ispun, e, da su ispomenili konsensus učenjaci da ta hadis darugiran razumijete sad? Znači, hadis može biti sahih, ali moramo radu, radimo o njemu, jer i darugiran Pa prema tome, ovaj, još imam šejh Ali Halabi rekao da većina učenjaci kaže da naj znači mišljenja da je dozvoljeno daje zlatu, kao poput prsten ili narubica ili slično, za žena, a muškarac ne smije. Pa tako znati da je derogiran. Ima neki koji rekao hadis daif, ne vidim da je hadis daif, ali bilaži muslim. Ali ima koji kaže isto jedno mišljenje. Jest, može hadis sahih, kao o muslim, ali kad budi puno hadis sahiha, suprotno, pa mi kažemo u nauka hadis, to je šez, koji uči nauka hadis, pa zna kad bude jedan hadis suprotno toliko, pa tu i šast ba, pa mi nećemo uzmi. Ali u većina slučaj, većina učenjaca kaže da taj hadis je derogiran. Allah najbolje zna, znači, mi nećemo raditi ovaj hadis, jer ima imamo drugi hadis koji kaže da a, e, zlato dozvoreno za žena, nije za muškarac, a prakse sve muslimanka od doba poslanika do dan danas razumijeti da oni oblači, a učinjaci sve nisu rekli da je to je zabranjeno. Allah najbolje zna. Da Allah nagradi, šejh, e, sljedeće pitanje glasi, da li žena, i to je 11. pitanje, Da li žena može u svojoj kući obavljati namaz otkrivenih stopala? Ma, dragi brat, mi smo e, odgovorili ovo pitanje dva puta sad. Pa mislim, rekli smo da šaka i noga nek sakri žena u toku namaz. Samo lica. Allah najbolje sljedeće 12. pitanje e, vezano je za Ramazan. Čitao sam, ali imam još šubhi, pa ako može neko od ovih jačih učenjaka da mi da e, fetvu. Mi ovdje u Skandinaviji kad je zima postimo nekih 7 ili 8 sati, a kada dođe ljeto nekih 18 ili 19 sati pa da li ima tu nešto da se može regulsati, a inače kako mi braća koji radimo na baušteli i teške poslove, teško nam je izdržati sad ovako dugačak post, pa da malo, ako može da to pojasni šejh, da vas Allah nagradi, niko neće da se prihvati, a šta ću dok ne nađu, meni ove godine 19 sati postiti i raditi, ali hajr sabur. Bismillahirrahmanirrahim. Što se tiče Skandinavija i drugih država koji slični. Reći vama šta je rekla velike komisija za fetva. Da država koji je kod njih, ko će biti Skandinavija ili drugi, može ima noći i dan. Poči dan sa zorom, sa sabah i kraj za izlaska sunca, znači poči dan u e, zalaska sunca razumči, odnosno mi ćemo reći od sabah do e, izlaska sunca, znači imaju dan i noć. Ako od njih je dan dug u, u letu, a dan u, u zima je puno kratak, ali sa ozirom da imaju dan i noć, pa muslimani je obavezno dužan da klanja pet vakat na osnov šariatski termin. Razumijete? A što se tiči post, pa musliman mora da posti kako propis post i, i od, od, od sabah do akšam. Dok on ima dan i noć. A drugi stan je, ima neki država kod nije sunca u ljeto, a nema sunca u zima. Ima neki koje država koji šest mjesec imaju dan, a šest mjesec imaju noć. A što se tiče koji živi u ovoj država, mora da klanja pet vakat svaki 24 sat. Ali nek odredi na osnovu najbliži država koji ima dan i noć. Razumijeći? Ali mišljenja koje kaže da oni klanju na, e, i postoji na osnovu Meka, to je nije, nije spravan mišljenje. Znači, postoje dva stvari. Postoje neki država koji ima dan i noć, to je posti i klanja kako mi postimo klanjamo. A država koji dolazi kod njih jedan period samo dan i jedan period samo noć, mora da klanje u 24 sat, pet vakat, i, i, ali na osnovu najbliži država koji ima kod njih dan i noć. E isto na isti način na osnovu najbliži država, Allah najbliži. 13. pitanje. Ja bih želila da upišem sad za kuhara u Švedskoj. E, sad, e, ja bih želila da upišem sada za kuhara, a živim u Švedskoj. U Bosni sam radila u Slasčarnoj i u jednom restoranu. Volim taj posao. To bih voljela da nastavim i ovdje. Ali ovdje praksu dobijem u švedskim restoranima i hotelima dok idem u školu u svim restoranima i hotelima se radi sa svinjetinom tako da je neizbježno može se dogovoriti sa drugom osobom da se mijenja da bi se izbjeglo dodir sa svinjetinom, međutim kad se završi to nema potrebe da se radi na takvim mjestima jer ima jako puno škola i vrtića što su islamskih što običnih koje ne koriste svinjetinu niti šta od svinjetine. Ja sam alhamdula pokrivena još od 15. godine i to propisno. Izvršavam sve dužnosti. Alhamdulillah. Želim znati da li je dozvo, dozvoljeno i da li mogu da upišem tu školu ili ne, da li mi je haram ili ne. I samo još da i ovo kažem, ako bi na praksi dok sam na školovanju dobila platu iz tog objekta, što se podrazumiva da u objektu rade i sa alkoholom i sinjetnom, šta raditi sa tim novcem? Bismillahirrahmanirrahim, znači pitanje učenja. A ti, sestra, ne diraš svinetina, ne diraš ništo haram, ne radiš ništo haram. Pa prema tome ti idiš pod cilj učenja, nik uči. Ali sad skakljiva na pitanje o plata. Hoće li ovo, ovaj, jel to je plata? Ili neki nagrada? Ili neki stipendija? Razumijete, ako plata, ja meni doji skakljiva tema. Razumijete, jer to je na osnovu rad za ništo koje je haram, razumijete. Ali ako neke nagrada ili neki a, eh, stipendija, vidim da možeš da uzmiš kako uzmi studenti kod vas, razumijete. Ne ni meniš kakvega tema za ako plata. Ali za učinjenik uči. Uči da može nešto raditi za naš. Uči za naša sestra ovi stvari, da ti Allah pomogni i nagradi. Četrnesto pitanje. Da li je dozvoljno osobi koja je talibul ilm ili mukalid da uzima fikska rješenja od nekog drugog imama mimo imama od kojeg obično uzima? Ako pri duši osjeća da je mišljenje drugog imama ispravnije ne tražeći pri tome olakšice. Bismillahirrahmanirrahim. E, da znaju braća, ako ne znaju riješi mukalid koji slijedi i ne zna riječi muqallid. Talibul ilm, to je brat koji uči Allah vjera. Razumite, mi ćemo koristiti oba izraz, Muqallid koji slijedi, a talibul ilm koji uči, brat koji studira oko učenja Allah vjera, odnosno šarijat. Pa ja kažem, ne mora da musliman hoće biti mukallid koji slijedi ili talib ilm ilmu učenik da slijedi neki mazhab od ove četiri mazhab ili drugi. A svaki musliman neka izaberi koji mazhab ili koji škola koje hoće da uči. A ne treba budi neki pristrasan, razumiješ, pristrasnost prema neki mazhab ili razdužio neko da slijedi ovu mazhab. Jer je Allah i poslanika njegov ne obavezao nama da slijedimo neki mazhab. Čak imami u mazhabi nisu rekli ljudi, hajde morati da nas slijediti. I kažu kad mi pogrešimo ili kad vidimo da smo pogrešili, porumjeni u našem mišljenju. Pa što se tiče ovaj e, obični čovjek razumjeti, njegov mezheb kako šejh njegov mu fetva. To je njegov mezheb. Jer on ne zna drugačije razumjeti. To je njegov mezheb. A on ne, mo, ne može da gleda dokazi da, da, da, da zna koji je sahih, koji je daif. Da, da, da, jer to je samo alim koji može zna. To je i mišljenja je ispravna, to je jaka, to je slaba, razumijeti, pa je to je obični čovjek, odnosno ovaj, mukallid, razumijeti, kad, kad silazi, kad budi, kad živi u neki grad i gdje ima olama, koji ima učenjac, nikad slijediti olama. Nek pita je ova olama, olama, i to je njegov mazab, a ima upravdanje kod Allah ako neke pogriješio. E ne treba da budi pristrasan. A kad se pojavio, da je neki greška u nekim mišljenja kod ovaj muqallid, kod ovaj koji slijedi, koji ovaj obični čovjek i našao da je istina. U drugim mišljenja mora da slijedi drugim mišljenja, razumijete. Jer i mi smo, obožavamo Allaha da budi on zadovoljan, mi približimo Allah sa, kako, kako nama pripisuju. Pa ovo isto talibul ilmu koju uči, on se tek sad početak uči jedan knjiga pa drugi knjiga, ali kad se nađi nešto koji drugačije kako on uči. Recimo hanafijski mezheb daju da može recimo cura ili žena odat sama bez udobrenja starati. Pa kada znaš da i to je nemođa i to je batal brak, na osnovu hadis ovaj onaj mora da slijediš hadis, razumijeti. Ili, ili o čovjek isto koji je obični čovjek, kada zna da je jači mišljenje, o ovaj drugači, kako on ne zna, mora da slijedi jači myšlenie. Rozumiete, bratša? Allah najbolji zná. Petnaesto pitanje. da li je dozvoljeno slijediti samo jednog imama u svemu ako smatramo da su njegova mišljenja najjača ne uzimajući u obzir četiri velika imama u fikhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rekli smo, mi obožavamo Allaha sa dokazima. Pa kada znamo da je jedan imam na ispravan način, mi ćemo njega slijediti bez obzira, razumijete, a, drugi imami šta su rekli, razumijete. Ali ja kažem da ime svi mogućnost da zna koji je ispravan i koji nije ispravan, razumijete. Ali ako znaš, ako iskontak da to je najjače mišljenje, mora da slijediš i to je dvoj dužnost. Allah najbolje zna. Šestnesto pitanje. Ako sam nešto naslijedio po nešerijatskom pravu, na primjer kuću od oca, da li sam dužan to vratiti? Bismillahirrahmanirrahim. Što više nasljedno pravo, to je nešto određeno. A koje odredi nija ili ti, to je Allah subhanahu wa ta'ala koji odredi u surati Nisa i isto odredio na jezik poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa kod vas naravno zakon drugačiji da ne znam žena, žena koliko i, ne znam koji i neki stvari koji nije sa oklapa sa ne A mi smo dužni da slijedimo šarijat. Pa kad ti uzmiš nešto bez nije dvoj prav, mora da vratiš. A muslimani kažu da treba da sjedu lijepo, u ste sad braća, izgubili ste otac ili majka ili šta ja znam, razumijeti, sjediti lijepo, praviti sastanak, pošaliti nama i drugi vaša pitanja, mi smo dobili nasljedno, neki zemlja i neki para i neki šta ja znam kako da dijelimo. Mi ćemo tebe reći dijeli na takav, to je tričine, to je četvrtine, to je šta ja znam i, i, i. I na osnovu toga tako radi muslimani. A isto, pa znači ako dobiš nešto koje ne tvoj prav, mora da vratiš. Još nešto ima, nešto krupno. Da ima neki ljudi, kada osjeti da hoće da umri, on podijeli njegov imetak ili pravi testament, kako se kaže, preporuka. Pa oni piši kad umrim, dadniti ovaj sin tri četvrtina. E dadniti čerka toliko, i e, ovaj auto tako, i e, ovaj inako, to i nije dvoj prav. Ti kad umriš, salamu alaikum, i mi tak mora da djerimo kako Allah odredio. A to je ima hadis koji preti ti ljudi. Kaže da ljudi, da u hadisu, da čovjek radi u Allahov pokornost 60 godina a pred njegov smrti pravi nepravda na njegova testamentna na preporuka, a ulazi u vatru. Razumijete? Pa ti pusti sebi na miru, umri, salamu alaikum Allah, sve sredio, kako da budi nasljedno prav kad čovjek umri. A, ka, a ti kad dobiješ nešto koji ne tvoj prav, ne smiješ da uzmiš. Mora da vratiš komi pripada. Allah je najbolj znao. 17. pitanje. Ukoliko će se narušiti međuljudski odnosi u toku traženja halala od ljudi, bilo da je narušeno njihovo pravo u krvi, metku ili časti, da li ću u tom slučaju tražiti halal ako smatram da bi otkrivanjem tih stvari moglo doći do prekidanja rodbinske veze ili međuljudskih odnosa? Bismillahirrahmanirrahim. Što znači prav, pravi, rodbina ili, ne, ili drugi? ako dužan ti neki prav, mora da vratiš. Jer Allah subhanahu wa ta'ala možda oprašta njegov prav, ali prav ljudi neće opra opraštati Allah osim dok budi ovaj koji e, ima prav da uzmi. Ako neće da uzmi u dunjaru, uziš na ahirat kao dobra djela ili ne, tebi dadni njegova loša djela. A u hadisu je rekao poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ako ima neko koji učini nepravda za njegov brat, će biti njegov pitanja čast ili nešto drugo, nek traži od njega halala sad, prije dođi jedan dan koji ne vredi ni dinara, ni dirhama, razumijem, kao marka, razumijete. Pa tada, on, tada u taj dan, samo dobra dijela koje vredi, pa uzit od tvoje dobra dijela, pa ako nemaš, uzit od, pa uzit od njega njegova loša dijela za sebe, razumjeti. Pa to je bilježi Buharija. Pa što se tiče pravi, pravi ima moralni prav, a ima materijalni prav. Moralni prav kao gibat, nemimet ili nešto kao podvara ili šta ja znam, čovjek nek traži halala od njegova brata. Pa ako osvidi da će praviti neki razor ili će gubit a, a, ovo veza, rodbeniski prikaz, ne, rodbeniski veza, nek traži oprost od Allaha i između njega i Allaha nek I kaže, oprosti meni i njega. I e nek ideš ti u mjesto gdje si njega podvarao ili gdje si gibat da popraviš i stane kako ti zabrlju. Razumijeti? Ti si u neke društvu, pa si rekao svašta protiv tvoj brat, reci braća, ja sam pogriješio, a dali ti braća, to je brat pravi, šta ja znam, i traži od Allah oprosti za tibi i njega. A možeš ti u globalu isto, a idiš kod njega, brat, da se halalim uvijek. Možda sam pogriješio prema tebi i ne moraš ti odmah e, na njemu od svih e, kažeš. Isto kad pitanje materijalnih stvari, razumijete, materijalna pravda, e, i, i, i ne možeš da, da ne moraš ti da ideš kod njega, kažeš ja sam krado od tebe ovo, pa ja ti mi vratim, razumijete. Možeš ti vratiš njima ovu pravdu, ali ne treba da njima kažeš e, da sam ja ukrok ti. Ostavi kod njega, u njegov se ovu para, daj neko da njemu dadni, šta ja znam, razumijete, ali pokušaj na neki najbolji način da vratiš prav i da čuvamo naš odnos. Allah najbolji zna. Osamnesto pitanje. Pod kojom garderobom se podrazumijeva da ne ličimo na nevjernike? Bismillahirrahmanirrahim. što se tiči garderoba, odjeća, to je običaj narodi. Razumijete? Pa ne smijem reći o, o, o, o Bosna mora da oblačiti džubu. Ima neki narod koji oblači džubu. Razumijete? To nije ov mentiriti, nije vadat, razumijete? A pitanje ne liči nevjernici, pitanje ima neki način odjelo za vjera. Razumijete? Pa ima, recimo, ima poseban kajiš koji oblači svičenici recimo. Ili neki jevorijski kapo, razumijete, znate ova crna, kratka, puna koju stavi na glavu. To je vezano za njihova vjera, razumijete. Pa to je hadis liči na, na to. Ali ne, obični, razumijete, odjeća, da, da kažemo da, da zabranja, ne, razumijete. A znate vi šta je uslova za odjeća muškarac, razumijete, ja ću spomenuti Tabersina, ima pet oslova, da ne liči na kahve, da ne liči na žena, da ne upiši sidna mjesto, da ne povidi sidna mjesto, da ne budi dug njegov članak, iza članak. Allah najbolji zna. Devetnesto pitanje. Ako nešto nijetimo isključivo u ime Allaha, a ta aktivnost se nužno radi i radi nekih drugih potreba, Na primjer, ženitba, jer je sunnet, ali isto tako i potreba. Da li ta potreba krnji nijet u ime Allaha? Bismillahirrahmanirrahim. Inša Allah imaš nagrada. A ima hadis koji bilađi Buharija i Muslim. Kada je došao siromačni fukara kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kažu da bogatači sve su uzeli nagrada mi klanjamo a oni klanju a mi postimo oni postiju a oni daju sadaka a mi ne dadnemo sadaka pa je rekao poslanika sallallahu alejhi ve sellem ma Allah vam dao stvari koje može da učiniti sadaka ti kad kažeš subhanallah imaš sadaka kad kažeš Allahu akbar, imaš savab sadaka. Kad, im, kad kažeš alhamdulillah, la ilaha illallah, svi sadaka. Kad narađivaš dobro sadaka, kad zabranivaš zlato i sadaka. Razumijeti? A kad imaš veza odnosa dvoje žena, imaš sadaka. Pa kažu Boži, Boži poslanici znači jedan vrši njegova potreba, njegova strast, a ima toga nagrada, Pa kaže, a šta vi mislili ako učinio ovaj na haram način? Hoće li imat grije? Kažu, jest. Kažu, takođe, ako radi o halal, ima nagrada. Pa prema tome, dragi brat, inša Allah imaš nagrada, Allah najbolje zna. Dvadeseto pitanje da li je osobi koja smatra da je nekim gestom izašla iz islama prilikom pokajanja ponovno, e, e, potrebno ponovno prihvatiti islam izgovaranjem šehadeta? Bismillahirrahmanirrahim, jest mora da uči šehadet, čak ima neki kari da mora da se kupati, da učini gusul. Allah najbolji zna. 21. pitanje. Kako se ponašati u kupatilu u kojem se nalaze i WC šolja i kada zajedno? Bismillahirrahmanirrahim. Naravno ima neke propisi za vršenje nužda i ovo mjesto je sljedećina brzina. Prvo pokušavaš da nemaš ništa koji ima a, Allahov ime ili Allahov govor kao Kur'an, razumijem ti, kad imaš prsten koji se piši E, Allahove ima, može da kreniš prsten da budi unutar šaka, nije van, razum, kako radi u poslanika sallallahu sallam. A ako ima, imaš neki papir koji ima, bismillahirrahmanirrahim, da što ja znam, fatva učinjenost kaže kad ustaviš u džep, sakriš, nema smetnja, razumiješ? Ali, dobro, to je prvo. Drugo, kada vršiš nužda, recimo, u šuma, nek budiš daleko od ljudi, da ne čuji tebi, da ne, iko tebi vidi, da šta ja znam, to je drugo, treći, da kad ulaziš, razumiješ, e, glasno, ali nije puno, da kažeš bismillah i učićim sa Allah, to kažeš a'udhu billahi minal hubithi wal habaith, i e, četvrti, da ne treba, to je mjesto ne za priča, razumijeti, e, pa ne mjesto za, za, za razgovor, pa ti unutar i drugi van, pa pričati jedna priča, pa to je kada je salamu, alaikum salam, pa ovo je razumijeti, ne, to je mjesto za, da spomeniš Allah subhanahu wa ta'ala, ne da da ponavljaš azan, nek budi u sebi a, a, a, e, isto to i ne mjesto da, da, da uživaš u njemu, čovjek vrši nužda i, i najbolje da voli da novina čita komplet u, u WC-u e, ili, ili tamo ima u Njemačka neki preduzeća pravila mahramici papir koji piše neki a, romani ili neki priča, za ljudi, da ljudi kupi i čitaju u toliko nije obavršen i to i to i razumiješ, pa, pa, pa to je, to je mjesto da vršiš svoj potreba i, i izađiš, razumiješ, pet, da recimo kad budiš e, u nekom mjestu, kao šuma recimo, da kad vršiš nužda, ne, ne budiš u mjestu koji idi tako gorni da prska mokraća na tebi, mora nešto koji idi doli od ozdo, razumiješ, nađi nešto koji idi od ozdo doli, da ne imaš nađasa na kraju na, na, na dvoja odjeća, a, takođe da ne vršiš nužda gdje ima rupi, jer tu je mjesto možda ima neki a, e, zmija ili nešto praviš za sebi balaja. A, i recu mu još nešto, da kad vršiš nužda, je, nemoj da traži u smjestu gdje sjedi ljudi. Kad buči u šuma, nariš odmah kod drva gdje ljudi kad prijeđi, da hoće da sjedu i dali u mjestu gdje sjedi ljudi, razumiješ, ili mjestu koji ima hlad, kad budi sunca, pa naravno ljudi sidu kod hladi, pa e, udari u ti mjestima. A, šta još, dragi Allah, isto kad vršiš nužda, isto kad hoću da mokriš, boli, boli da ti vršiš sjedić, razumjeti. Ali kad budi potreba da, na, na ostačnik, razumijeći, ali boli i kulturni da vršiš nužda sjedić, razumjeti. E, naravno da pereš dobro iz, iza vršenja nužda, е, такоје дека така, периш и за нужда са, са левом, разумијете? И исто има нешто важно, да не заборавим, да е кога завршиш, долази неки нешто од шајтан код неке брача, да након вршење нужда и, и, и прање, на усети да има неки кап а, мокрача и зажи од Тоа е вичина од шајтан. Па има еден edeb ko smo učili od poslanika sallallahu alejhi ve Kad završiš pranja, razumiješ, imaš je u ruka ostalo neke vode. Pa ti samo prskaš na dvoje utorne ut, unutarnji vaš. Razumijeti? Da nimaš uvesuvese, da nimaš ništa od šajtan, pa kad ti usjetiš da nešto izašao ti kažeš, ne, to je od moje voda koja je bila u ruka. Razumijeti? Pa ne moj paziti isto od uvesuvese, da neko uzme jedan šaka voda i baci na unutarnji vaš. Ne, to je samo prskaš malo koji je ostalo od dvoje uh, ruka to je od adab, a da a ništa da, da, da, da ima niko pitu, da mo, ako dvoj mobil ima Koran u njemu, nema veze da to je, jer to je ne Koran koji je upisan, koji je neki papir koji ima Koran, razumeti, no, nema veze Koran ili MP3 ustaviš u, u, u džep, e, nema, nema smetnje oko Allah najbolje zna, ako može,